Ավարտվել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի պաշտոնական այցը Հունաստանի Հանրապետություն։ Հերոսաբար զոհված Հակոբ Խաչատրյանի ընտանիքի համար առանձատուն է կառուցվել։ Պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը։ Հետաձգվել է Ռուսաստանի նախագահի մեծ կոնֆերանսը։ Արթուր Ալեքսանյանը ճանաչվել է Հայաստանի 2016 թվականի լավագույն մարզիկ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Դեկտեմբերի 20-ի լույս 21-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի գրեթե բոլոր ուղություններով բացառությամբ հյուսիսային Գյուլիստան հատվածի արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման աճ։ Հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում գնդացիրներից, 8 տիպի զենքերից եւ դիպուկահար հրացաներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 40 անգամ, հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակելով շուրջ 1000 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները կանխարգելիչ գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արժեդրված մարտական խնդիրը։ ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը այսօր հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն խորհրդարանի փոխնախագահի մշտական հանձնաժողովների նախագահների, նրանց տեղակալների եւ աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Քննարկվել են ազգային ժողովի 4-րդ նստաշրջանի օրակարգում գտնվող օրինագծերը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը եւ դրան ուղեկցող օրենքների նախագծերը։ Մշտական հանձնաժողովների նախագահները համապատասխան հաղորդումներ են ներկայացրել շրջանառության մեջ գտնվող օրինագծերի վերաբերյալ։ Ամփոփելով արդյունքները խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հայտարարել է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 4-րդ նստաշրջանի հերթական լիագումար նիստը տեղի կունենա դեկտեմբերի 22-ին ժամը 11-ին։ Ավարտվել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի պաշտոնական այցը Հունաստանի Հանրապետություն։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը այստեղ մի շարք հանդիպումներ է ունեցել։ Հունաստանի Հանրապետության խորհրդարանի ազգային պաշտպանության եւ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Կոնստանտինոս Դուզինասի հանդիպման ընթացքում քննարկվել են հայ-հունական երկկողմ համագործակցությունը, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Կողմերն գծել են երկու պետությունների օրեսդիր եւ գործադիր մարմինների փոխգործակցության բարձր մակարդակը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի գլխավոր հաստատվիրակությունը հյուրընկալվել է Հունաստանի ազգային պաշտպանության քոլեջում։ Վիգեն Սարգսյանը հանդիպել է նաև այդ երկրի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ներկայացրել տարածաշրջանային անվտանգության մարտահրավերներն ու սպառնալիքները։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը պատասխանել է նրանց ուզող հարցերին։ Հայաստանի եւ տարածաշրջանի երկրների համար շահեկան չէ հակամարտության հնարավոր սրումը։ Լինելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը, Երևանը ստիպված կլինի ներգրավել հակամարտությունում, եթե դա տեղի ունենա։ Հասկանալի է նաև, որ պատերազմի վերսկսումը լրջագույն սպառնալիք կլինի ամբողջ հարավային Կովկասի համար, ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Հայ ժողովուրդը իդեմս Ադրբեջանի ճունի այն հարևանը, որի հետ կարելի է բանակցել եւ մի կողմ թողնել չլուծված խնդիրները։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Արտակ Զաքարյանը։ Նա նշել է, որ մենք հարևան ունենք, որ դեռևս հույս ունի, որ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը հնարավոր է ռազմական ճանապարհով, հույսը դնելով սեփական տնտեսական ռեսուրսների վրա։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը աշխարհում հավանաբար ամենայուրահատուկ խնդիրներից է։ Անկամ տնտեսական գերակա ռեսուրսներով այն չի կարող ռազմական լուծում ստանալ։ Եվ եթե Ադրբեջանը այդուհանդերձ փորձի գնալ ռազմական ճանապարհով, ավելի մեծ հարցականի տակ կդնի բանակցային գործընթացում սեփական սպասելիքները, ասել է Արտակ Զաքարյանը։ Հայաստանը որպես Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային սեղանի շուրջ վերադառնալու նախապայման կարող է պահանջել բանակցություններում Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ջոն Էվանսը։ Ես օրինակ հայերին չէի մեղադրի, եթե բանակցությունները վերսկսելու նախապայման դրվեր սեղանի շուրջ Ղարաբաղի մասնակցությունը։ Ղարաբաղը մեծանում եւ որոշակիորեն Հայաստանից անջատվում է ոչ թե բացասական իմաստով, այլ անկախ լինելու իմաստով, ասել է Ջոն Էվանսը։ ԼՂՀ կառավարության եւ Քաշաթաղ բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով Քաշաթաղի շրջանի Աղաձոր համայնքում 1 տարի առաջ հակառակորդի ոտնձգությունից դիրքը պաշտպանելիս հերոսաբար զոհված Հակոբ Խաչատրյանի ընտանիքի համար առանձնատուն է կառուցվել հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Գագիկ Խաչատրյանի միակ որդին Հակոբ Խաչատրյանը 4 տնակիցների հետ 2015 թվականի մարտի 19-ին Երուսաբար մարտիրոս հետ Արցախի հյուսիսային սահմանը պաշտպանելի։ Մարտիրոս որդուն հոր կամքով ուղարկավորեցին Աղաձորում։ Երկյուղի միակ շիրիմը դարձավ սրբավայր։ Տարածքի զորակոչիները բանակ մեկնելուց առաջ այցելում են հերոսին, ծաղիկներ խոնարում նրա լուսանկարով շիրմակարի մոտ, ընթերցում հորն ուղղված խոսքը։ Այլ մի ոտնաչափ անգամ հետ չեմ նահանջի։ Ավաստում, որ նրա նման քաջաբարկը պաշտպանեն ող հայրենին։ Շրջանում կարևոր խնդիրներից է բնակարանաշինությունը։ Ոչ բարվոք վիճակում էր նաև այն տունը, որտեղից Հակոբը մեկնեց բանակ։ 8 ամիս առաջ ծնվեց Հակոբի քրոջ Ֆորտին, աղմկում եւ անվանակոչեցին Քաչի անունով։ Նաեւ փոքրիկ Հակոբի համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ եւ Քաշաթաղ բարեգործական հիմնադրամի ներդրումներով այս տարվա օգոստոսից հերոսի ընտանիքի համար երկարկանի նոր տուն կառուցվեց։ Բնակարանամուտին ներկա էին Քաշաթաղի շրջակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մստարյանը, աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Աղջյանը, Աղատորի համայնքապետ Մկրտիչ Հարությունյանը բնակիչներ, շինարարներ հյուրեր։ Ինչ բանալու հանձնումը ներկաներն այցելեցին հերոսի շիրիմին, ծաղիկներ խոնարեցին, խումբ տխեցին։ Անձնելով տան բանալին Արտուշ Մխտարյանը մաղթեց, որ այն ներդերն ու երազանքները, որ ծնողները կապել էին իրենց հերոս որդվեց, կարողանան գտնել փոքրիկ Հակոբին մեծացնելով։ Շրջակազմի կողմից ընտանիքին հանձնվեց վազքի մեքենա, իսկ կամայքի կողմից դրամական աջակցություն։ Ներկաները ներսում շնորհավորեցին բնակարանումուտի արթիս, մաղթելով, որ այսպես միայն ուրախություն տիրի այդ բնակավայրում, որ խաղաղությունը տեր դառնա հայոց աշխարհին, որ մեր զինվորները տուն վերադառնան առողջ ու անփորձակ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում տեղի ունեցել պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը։ Իրանի նախագահը առանձնազրույց է ունեցել Հայաստանի նախագահի հետ, որից հետո տեղի է ունեցել Սերժ Սարգսյանի եւ Հասան Ռոհանիի հանդիպումը on-line վազգազմով երկու երկրների պաշտոնական պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Դուք հայ ժողովրդի կողմից սպասված եւ ցանկալի հյուր եք, եւ մենք լիահույս ենք, որ ձեր առաջին պաշտոնական այցը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի պաշտոնում նոր ոգի եւ շունչ կհաղորդի մեր համագործակցությանը։ Մենք շնորհակալ ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ղեկավարությանը մեր հարաբերությունների նկատմամբ ուրشادիր վերաբերմունքի համար։ Մենք էլ մշտապես եղել ենք շիտակ եւ ազնիվ մեր հարաբերություններում եւ պատրաստ ենք այդպես էլ շարունակել։ Օգտվելով առիթից խնդրում եմ իմ խորին հարգանքն ու բարեմաղթանքները փոխանցել Իրանի հոգևոր առաջնորդ Սեյեդ Ալի Հոսեյն Խամենեին։ Բարով եք եկել Հայաստան, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Անչափ շնորհակալ եմ եւ շատ ուրախ, որ այսօր այցելել եմ Հայաստանի Հանրապետություն, գեղեցիկ երկիր Հայաստանի Հանրապետություն եւ Երևան մայրաքաղաք։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունը համարում ենք մեզ բարեկամ երկիր եւ ցանկանում ենք մեր երկկողմ հարաբերությունները ավելի ջերմացնել ու զարգացնել։ Մենք երկու երկրներս պատկանում ենք միևնույն մշակույթին եւ քաղաքակրթությանը։ Միշտ երկու երկրների ժողովուրդների հարաբերությունները եղել են ջերմ եւ բարեկամական։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանն ասել է Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանին։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մշակութային խաչմերուկ մրցույթը այսօր կրկին իր շուրջն է համախմբել հանրապետության արվեստասերներին Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արդեն 4-րդ տարին կազմակերպվող միջոցառումը հետսետ է ընդլայնում է մասնակիցների աշխարհագրությունը, մեծացնում նրանց թիվը։ Մրցույթին մասնակցության հայտ է ներկայացրել 53 համայն 366 մասնակիցներով։ Միջոցառման որակական նշաձողն ավելի բարձրացնելու նպատակով շրջենտրոնների մշակույթի բաժինների աշխատակիցներից ու համապատասխան մասնագետներից կազմվել է մրցութային հանձնախումբ, որի կազմում էր նաև մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության ներկայացուցիչը։ Անձնախումբն ընտրելու հանրապետական փուլին մասնակցության իրավունք է տվել 32 համայնքի 193 մասնակցի։ Այս տարվա մրցույթը տեղի ունենալու 4 անվանակարգերում՝ բեմադրություն, բանահավաքչություն, արցախյան բարուբան եւ մեկ հայտի հնարավորություն, որի ժանրի ընտրությունը թողնվում է մասնակցին։ Նախարարության մշակութային ժառանգության եւ ժողովրդական արհեստների բաժնի մասնագետ Արինա Ավետիսյանի խոսքով տարբերությունը անցած տարվա համեմատ հենց բեմադրություններում ակնհայտ էր։ Հաջողված ելույթները եզակի չէին։ Այդպիսին էր մասնավորապես Ծովատեղի համայնքից Մարատ Աբ รา համյանի կատարումը Երազիմ երկիր հայրենի։ Ես մի Isaac nem kobaski. Ակնախբյուր համայնքից Գառնիկ Մուսայելյանի ներկայացրած Ղարաբաղյան հորովելը նույնպես արժանացավ հանդիսատեսի ջերմ ընդունելությանը։ Իրիկնակա դուսա եկա, տանը սիրա լուսա եկա, սորմին կորեք վեր վարանի, գիտա սրտես հույսա եկա, հորա հորա Շրջաններում մշակութային կյանքն աշխուժացնելու եւ տաղանդավոր երեխաներին ի հայտ բերելու նպատակ հետապնդող մրցույթը տարիքային սահմանափակում չունի։ Ամենատարեց մասնակիցը Զարդախաչ համայնքի ներկայացուցիչն էր 98-ամյա Սամվել Ասրյանը։ Մրցույթի այսօր կայացած համայնքային փուլի արդյունքները կամփոփվեն օրվա ընթացքում, իսկ վաղը կմեկնարկի քաղաքային փուլը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուկլաս Մեկլուրեր Ստեփանակերտի թիվ 1 մանկապարտեզում այսօր տոնական մտնոլորտ էր տիրում։ Կազմակերպվել էր ամանորյա տոնական հանդես, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Դահլիճը ձևավորված էր գոնագեղ կախազարդերով, ցաղկաշղթաներով եւ շքեղ տոնածառով, որոնք բարձր տրամադրություն են հաղորդում բոլորին։ Հնչում են երաժշտության կախարդական հնչյունները եւ բեմ են մտնում թիթեր խմբի փոքրիկները։ Գեղեցիկ ոտանավորներից հետո փոքրիկները սկսում են կանչել ձմեր պապին ու ձյունանուշին։ Ներս են գալիս նոր տարվա գլխավոր հերոսներն ու ողջունում երեխաներին։ Փոքրիկները ձմեր պապի համար պատրաստել էին հետաքրքիր ծրագիր՝ հագեցած երկու պարով։ Մանկապարտեզի դաստիարակներն ու դայակները, երաշտության ուսուցչուհին եւ մյուս աշխատակիցները ջանք չէին խնայել, որպեսզի դալիճում ստեղծվեր ամանորյա ուրախ մթնոլորտ։ Ձմեր Պապն ու Դյունանուշը շնորհավորեցին բոլոր երեխաների նոր տարին եւ իրենց երկերով, խաղերով ու հանելուկներով զվարճացրին մանուկներին եւ տվեցին նրանց շատ սպասված նվերները։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Միջազգային լրահոսից Թուրք ոստիկան Մևլութ Ալթինթաշը, ով սպանել էր Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովին, ամենայն հավանականությամբ գործել է ոչ մենակ։ Ըստ Associated Press գործակալության հարձակումը լավ ծրագրված է եղել։ Նշենք, որ Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի վրա հարձակումը տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 19-ին Անկարայում ֆոտոցուցահանդեսի բացման ժամանակ։ Հանցագործը մի քանի անգամ կրակել է դեսպանի մեջքին, վիրավորումը մահացու է եղել։ Ոստիկանական գործողության արդյունքում հարձակվողը ոչնչացվել է։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մեծ կոնֆերանսը հետաձգվել է եւ կկայանա դեկտեմբերի 23-ին։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը։ Այն պայմանավորված է Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի հրաժեշտի արարողությամբ։ Մի քանի տասնյակ երիտասարդներ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ հարգանքի турք են մատուցել Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի մահվան Ներկաները իրենց խոսքում դատապարտել են Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանի սպանության փաստը։ Թուրքիան, որ ինքն է ֆինանսավորում ահաբեկչությունը ամբողջ աշխարհում, հիմա ինքն է դարձել դրա զոհը, նշել է ակցիայի մասնակիցներից մեկը։ Ամեն տարի ձմեռային արևադարձը ընկնում է դեկտեմբերի 21-ի եւ 22-ի միջև։ Ձմեռային արևադարձի օրը ամենակարճն է, իսկ գիշերը ամենաերկարը։ Դրանից հետո օրերը երկարում են, գիշերները կարճանում։ Հին Չինաստանում կարծում էին, որ այդ պահից արտանում է բնության առնական ուժը եւ նոր փուլ սկսում։ Այդ պատճառով ձմեռային արևադարձի օրը համարվում էր երջանիկ եւ տոնելու արժանի օր։ որ մարզասերների համար։ 20 տարի անց Հայաստանին օլիմպիական ոսկե մեդալ պարգևած Արտուր Ալեքսանյանը Հայաստանի մարզական լրագրողների ֆեդերացիայի վարկածով ճանաչվել է Հայաստանի 2016 թվականի լավագույն մարզիկ։ Օլիմպիական չեմպիոնը երրորդ տարին անընդմեջ է արժանանում այս մրցանակին։ Լավագույն երյակը եզրափակել է ծանրամարտի օլիմպիական փոխ-չեմպիոն Սիմոն Մարտիրոսյանը, որին հաջորդել է ծանրորդ Գորմինասյանը, ով եւս արծաթե մեդալեր նվաճել Ռիո 2016-ում։ 5-րդ տեղում հայտնվել է ծանրամարտի Եվրոպայի 2016 թվականի չեմպիոն Նազիկ Ավդալյանը։ Մոսկվայում ընթացող Միխայել Վորոնինի անվան գավաթի խաղարկության առաջին մրցումային օրը Հայաստանը ներկայացնող մարմնամարզիկներ Արթուր Դավթյանն ու Վիգեն Խաչատրյանը մեդալներ են նվաճել։ Բազմամարտում Արթուր Դավթյանը վաստակած 86.533 միավորով նվաճել է արծաթե մեդալ, իսկ Վիգեն Խաչատրյանը բրոնզե մեդալ։ ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 21-ի ժամը 10-ի դրությամբ ներհանրապետական բոլոր ճանապարհները անցանելի են, որոշ հատվածներում արկա է մերկասառույց։ Միջպետական ճանապարհների Քաշաթաղ-Գորիս հատվածը անցանելի է, դժվար անցանելի է Խարվաճար-Սոտք ճանապարհը, որոշ հատվածներում արկա է մերկասառույց։ Թողարկման ավարտից առաջ լսեցեք հայտարարություն։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը տեղեկացնում է մայրաքաղաքի բնակիչներին, որ դեկտեմբերի 15-ից 24-ը կկատարվի նոր տարվա հանդիսություններին մասնակցելու եւ նվեր ստանալու համար Ստեփանակերտ քաղաքի 2-ից 5 տարեկան 2011 թվականի հունվարի 1-ից մինչեւ 2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ծնված երեխաների գրանցում։ Գրանցման համար անհրաժեշտ է ներկայացնել երեխայի ծննդյան վկայականը, բնօրինակը եւ ծնողների կամ նրանց փոխարինող անձանց անձնագրերը։ Գրանցումը կկատարվի վերոնշյալ օրերին, բացի Կիրակի օրվանից, Ստեփանակերտի համար 7 դպրոցում ժամը 10-ից մինչև ժամը 16-ը։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 047 94 16 72 հեռախոսահամարով։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անպամացություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 7-ից 12 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն։